el deport nacional, el gran poble valencià, blaus i rojos, passió i mans, en joc valent i genial. Modalitats ben concretes, raspa i llargues per dalt corda, afronto la galoja... Joc i partida, la pilota valenciana en Cabiló Radio amb David Mas i Antonio Pérez. Els grecs la documentaren escampant la germanor. Els romans ja la jugaren, els romans ja la jugaren com a espectacul grandiós i artesans la milloraren, els valencians creadors. La pilota Déu mereix el gent jove i nova afició. saben que sols podrà créixer. Si és mitjans d'informació volen donar-la a conèixer en corrente i convicció. Bon dia a tots, comença un nou programa de Joc i Partida. Com ja vos vam avançar la setmana en el programa anterior, hem canviat un poc el format anem a fer un programa, anem a intentar fer un programa més a me, on xerrarem i comentarem el que és l'actualitat esportiva de la pilota al nostre poble. A veure, David, per on comencem avui? Bé, bon dia. Podem començar, si vos pareix, per el dissabte de matí passat que van tindre partides dels Jocs Escolars de Raspall. L'escola de Sella es va enfrontar a l'escola de Benidorm. I per a que es comente un poc com va anar tant això de raspall com moltes altres coses que hem tingut, tenim així a, a Jesús, jugador i monitor, i comencem per la, la raspa. Com va anar el passat dissabte? Hola, buenas. El passat dissabte va ser un cap de setmana positiu pels xiquets. Eh, les categories que, que tenien possibilitat de passar, que va ser en el Levi Sellà, van guanyar a un rival directe guanyant el gol a i ara ens han posat primers i les altres categories ho van fer molt bé, les xiques es van divertir i van guanyar algunes partides i les altres van perdre, però va estar molt bé el cap de setmana. És, és la primera partida que juguem com a local, no? Així en la, en la plaça guany? Sí, és la primera partida que juguem i les xiquets tenien ganes de jugar així en la plaça perquè encara no havien jugat com a locals. I els pròxims rivals, que, qui són? Jugarem contra el TEA i contra el Fas del Pia Sincella jugarem les dues partides així en casa, que podem, a veure si podem guanyar i classificar-nos. Per tant, possibilitats de classificació tindríem en eh, l'Aleví. En l'Aleví ah, perquè l'infantil jo crec que ho tindrem mal. L'Aleví A és el que tenim millor per poder classificar-se. Que, que l'Aleví són? Juguen Arnau, Antonio i Àngel que són alevins de primer any, però ja han donat més d'una sorpresa, guanyant, eh, per exemple, el que deia ella Benidorm, i estan fent un bon campionat. I, i els, els rivals a batir en... El rival a batir així en la zona de, de la Marina Baixa era Benidorm, que van perdre allí 4-2 i així, van perdre allí 4-3 i així van guanyar el 4-2 i després quan ens classifiquem pues, serà Petré, l'Orba, rivals ja durs perquè són de segon any, però si ens classifiquem serà un gran mèrit. Bé, d'una altra banda, també aquest cap de setmana l'escola de pilota també ha tingut eh, unes finalistes en l'autonòmic femení, que són Carmen i Inés. Va ser ahir diumenge al frontó del Puig, on es va disputar la fase final de frontó individual que en categoria Levi, com bé has dit, teníem en Carmen i Inés i va anar molt bé la cosa, no, Jesús? Sí, va anar molt bé. Eh, per explicar-vos un poquet, allí estaven les 8, primer, les 8 millors a Levi, de la categoria Levi de tota la comunitat valenciana, Carmen va, ser, va quedar subcampeona i Inés va quedar tercera. En la, eh, van quedar, su, eh, Carmen va quedar subcampeona perdent 11-9 en la final i Inés va guanyar 11-2 per tercer i quart puesto. És un fet important que que les xiquetes reivindiquen en, en la pilota. Com, com vau veure el, el nivell general? Molt bon, hi ha una xiqueta de, de, de, de Moixent, crec que és, que va ser la campiona de Levi, que juga, és de primer any, juga molt bé, i el nivell és espectacular de xiquetes. I a nivell de, d'apoyo per part federatiu i d'institucions al deport femení en la pilota? Sí, per part de, per part de, de la federació molt bé, va estar molt bé, i els pares s'impliquen més en les xiquetes que en els xiquets, vaig veure, també vaig donar compte ahir també. Eh, de, de la província d'Alacant havien més xiquetes o només eren les nostres? En la categoria del Leví, les nostres. En després en infantil sí que s'havien de venir al Veig i de Bailauar, i en cates també n'havien de ser, però de la Leví de Sella. Bé, anem a canviar de tema. Un altre punt important aquest cap de setmana ha sigut la final de l'autonòmic d'Escala i Cordo. Eh, David i jo vam estar presents. David. Bé, sens dubte, tot i que començava la Lliga Llarga 2014, que n'hi ha projectes il·lusionants, el punt central del cap de setmana per al club era, com no, la final de, de primera categoria de l'autonòmic d'escala i corda. Primera vegada que arribàvem, el primer any que participàvem, Sella, un poble, un club sense trinquet i Barraca Jordi Jesús van arribar a la final. Va ser dissabte, va ser una grandíssima final i Jesús ens pot comentar un poc com va anar la, la partida. La partida va començar, van començar nosaltres un poc nerviosos, perdent 30-10, no estaven clavats en el trinquet, però a poc a poc Barraca es va posar a jugar prou i Jordi també va jugar un espectacular, entonces van poder remuntar i en el 50-50 nos va anar un poquet de les mans la cosa, entonces no vam estar bé per afrontar el final de partida. Però així i tot vam perdre un joc i bé, molt, amb moltes ganes l'any que ve tornar a intentar-ho. La veritat que va ser una partida molt llarga, molt disputada, en van... va haver moltes fases, van començar-se ja guanyant 10 jocs a 0 perquè van començar de 0, no... Després era per aquells 30 per 10 i finalment nosaltres ja ens van tornar a entonar i vam, vam igualar. Eh, com a espectador, molt content perquè vau fer un gran paper. La veritat que és una llàstima, però, com ha dit David, un poble que no té trinquet, que té que desplaçar-se a Benidorm o altres jocs per a, per a jugar la partida, pot estar content de, de, de jugadors que té perquè tenen, es, tenen es, són molt bons, són molt bons jugadors. Va ser, va ser una partida d'eixes que dius que ho han donat tot, però no és una frase feta, no? va, ser, va ser realitat tant els nostres equips, els nostres jugadors com els altres ho van donar tot i es va decidir de 55 a 55 i, i a 2. Haguera pogut guanyar qualsevol, no va poder ser, però jo crec que eixim reforçats no? per el joc de l'equip. No, clar, Jesús? clar, el, el, com dius tu, en el 55 iguals a 2, ahir ja estàvem, estàvem cansats, però va faltar això dos 15, però moralment, tornant a casa, parlant en el mòbil les tres en un grup de WhatsApp, estàvem molt contents per el que havíem aconseguit i a part per l'amistat que havíem fet les tres i que reforçats perquè van jugar tot el campionat molt bé i molt compactats. Jo, eh, després, del trinquet de Xavi és un trinquet molt bonic que, que el podem agafar com a referent <laughs> en, en les nostres il·lusions per, per, per, per fer un projecte i l'única cosa que a mi, per exemple, que em va faltar és més gent, perquè per ser un autonòmic només estava més l'afició la, afició de, dels poblets no però però més, més gent de la federació també més, més, més gent de, de, de, de, dels ajuntaments tant que organitzen com que, que participen no sé. Eh, pel que van poder parlar eh, en la gent de, de federació, en les finals que van haver de, de matí van haver autobusos des, desplaçats fins i tot i sí que va haver molt ambient. La final era Sella contra Marquesat. Està clar que va, sí que va haver gent de Sella, va haver gent de Marquesat, però, al meu parer, si la final hagués sigut de llargues, hagués hagut moltíssima més gent de Sella, no hagueren cabut, si la final hagués sigut de Galotxa, de Marquesat hagueren faltat autobusos per a vindre. Està clar que l'escala i corda la tenim present, però pot ser que alguna aficionada de Sella se li quedi un poc lluny, llunyana, no? Tot i tindre ahir el trinquet de Benidorm, no sé què penseu vosaltres. No, sí, però el que diu Antonio té raó. Jo vaig faltar no, no gent o més, més ambient. No havia, en una final de llargues, quan va ser a Cincella o a Manfred Xaló, havia ambient, havia ganes, havia... O, I de Galotxa no ho sé perquè no han atacat, però faltava, faltava ambient en el trinquet, crec jo. Quan s'organitza quan s'organitzen finals està clar que es fa des de, des de la federació però es nota molt quan darrere hi ha un club implicat i un poble que ho apoya molt. I certament de les finals de Llargues i Palma, per exemple, que es van fer en Sella, o de les de Perxa que s'han fet en altres localitats, sí que es nota aquest impuls molt gran que no en aquestes finals que sí que es queden un poc més desangelades, sí, sí que és cert. Bé, eh, com va dit David, l'altre punt important d'aquest cap de setmana ha sigut l'inici de la Lliga a Llargues i Palma 2014, que el passat dijous 13 de febrer va tindre la seva presentació al Marc. I bé, anem a, a parlar un poc de diferents categories, de diferents partides, com, han, com han anat, com van les classificacions i algunes novetats dels de equips. Comencem la casa per la teulada, comencem per primera i llargues. Primera Llargues, esta temporada s'espera una lliga que siga apassionant. N'hi ha clubs que s'han reforçat molt, per exemple, Benimagrell, amb Malia, Tato i Mario, tenim a Percent, amb Juanjo de Borbotó, amb Santi de Lliber, Àngel, amb Àngel de Murla, tenim la tornada de Jan al seu club Murla, continua jugant Tibi, torna a Bailauar, torna al Fas i tenim el nostre equip, Sella, que, com sabeu, hem fitxat a Álvaro i que, i que torna Jordi a jugar amb, amb nosaltres, juntament amb Jesús, Pau i Kiko. Pensem que hem fet un bon equip per a, per passar-ho bé i per a competir en la part alta. I bé, ahir va començar la temporada amb una grandíssima partida. Benimagrell-Sella, va guanyar Benimagrell 10-8 i d'eixa primera partida doncs podem dir que va ser molt igualada, van haver encerts, també van haver errades, va haver molt bon ambient de públic, també van haver polèmiques, i bé, una primera presa de contacte, però clar, en aquesta lliga tan igualada qualsevol errada es pot pagar i almenys ella va aconseguir treure un punt en un carrer que és el més complicat. Jesús ahir no va poder estar, és el delegat de, de l'equip de primera llargues perquè estava acompanyant a les xiquetes a, a les finals de frontó, però bueno, ens pot parlar un poc de com, com espera que, que es presenti la, la temporada i si ha parlat amb els companys que com es van sentir i i si estan contents del resultat. Bueno, antes que tot mal perdó a l'equip per no poder estar, però tenia coses més importants, que eren les finals de les xiquetes, però hi he parlat en l'equip este matí, estan en ganes, il·lusió, falta, com m'ha dit, un jugador rodatge que tots podem tots junts a jugar, però un punt allí en Benimara és molt bo, i ara jugar el camí és molt llarg i tenim que prendre que en la primera partida que van jugar en escola i corda van perdre també. Xina que la, la, el camí és molt llarg i ja per totes. Un altre aspecte que, que podem dir que, que de, de, de les partits que s'han disputat és que Murla amb Jan ha, ha guanyat la seva primera partida 10-2 a, a qui ha sigut? Contra Tibi. Entonces eh, són, són líders. Sí, comença Jan la temporada com a, <clears throat> perdó, com a líder també ha guanyat per 100 la seva primera partida contra el FAS 10-4 com a local i després es troba Benimagrell amb dos punts i Sella amb un punt. Que en percent, no sé, ho has dit, que qui, qui juga, qui trau? Sí, sí, ah. comentalla que trau Juanjo. I juga Santi de Lliber. Juga Santi de Lliber, amb Àngel de Murla, Germán, molt bon equip també. Bé, pel que fa a, Primera de Palma, aquest cap de setmana no ha jugat, ha descansat, però la, la setmana següent, qui, qui és el seu rival? La setmana que ve debutarà l'equip de Palma visitant el carrer de l'equip de la UAR, que torna a jugar també en Primera de Palma després d'unes temporades d'absència. I en, I en Primera de Llargues, abans d'anar-nos... Qui, qui... Primera de Llargues també, ens visitarà la UAR. Serà un doble enfrontament, Palma Llargues, Sella contra Vall la UAR. Bé, ara anem a passar a, a segona de llargues, anem a parlar de l'equip de segona de llargues que enguany l'any passat va, va disputar eh, el, va, va disputar la primera categoria perquè va muntar i enguany ha baixat i jugarà en segona. Eh, aquest cap de setmana s'ha enfrontat a Tormos, va guanyar d'autors i ara escoltarem primer a, al seu traure. Sí, molt a gust, no? L'equip es nota que es fa, ens falta més més rodatge, eh, falta rodatge, però bé, eh, Tormos, com hem vist, un traure de categoria, Juanma, que ja hem vist que quan li entra dins la mà, l'envia, la trau, trau llarga. Aleshores, eh, en guany, tractarem de mantindre'ns en la lluita, com vam fer el primer any, i hem d'anar partida a partida, no hem de confiar-nos com van fer fa dos anys i van aconseguir muntar, hem d'anar partida a partida i així veure com ens posem en la classificació i si poguérem entrar, estar entre els primers, millor, però a poc a poc i partida a partida. Bé, com, com bé diu, diu Carlos, el, trau, el nostre traure de segona, la Lliga es presenta de moment prou incerta, perquè desconeixem el nivell dels rivals, també desconeixem fins on pot arribar el nostre equip que pensem que és un bon equip, si juguen compenetrats, si cada un juga la seva pilota i fan el que saben, poden fer un bon paper, però clar, no sabem encara en quin lloc de la classificació podran anar ubicant-se, no? Per tant, res, com bé dient, partida a partida i anar esperant a veure els resultats que van donant-se. La veritat que la partida va ser interessant. Al principi pareixia que, que, que estigui més igualada, però finalment eh, Carlos es va, es va agarrar i va apretar la pilota a la pareteta i les va... Les va sí, la, la, banca, va la banca visitant és una bona banca, és Juanma, de Xaló, però les nostres restos van estar molt per damunt de, dels restos visit, visitants. A més a més, es va donar el cas que pensa que en els 15 claus, que els 15 de joc, sempre van caure del costat de Sella i això és molt important a l'hora d'anar sumant jocs i de guanyar eh, en una partida. Mm. I com dia, Carlos, a pesar de, del no tenir rodatge, gent com Jaume, que feia més d'un any que no jugava a pilota, es va, va traure el repertori d'abans i que té ahir i, i ho va fer molt bé. Va saber tirar-les al lloc adequat per a que els jugadors de Tormo no pogueren alcançar-la. Bernat també va, va debutar en segona llargues, va fer un bon paper ahir davant, a la punta. Sí, jo crec que com a locals està clar, jo crec que poden ser un equip prou fort a casa, falta veure fora de casa a quin nivell és capaç de mostrar també Carlos com a banca i l'equip en, en el seu conjunt. una filologia on agitàvem el demà us rescolant a l'assemblea a punts bruts, cabells daurats. La vida és un dijous que acabaria al teu pis d'estudiants. Quantes dones grogues a la cuina, ombres nues, plats trencats. La vida és un sol blau cap Bé, i en llargues, eh, qui, qui, són els, qui són els rivals? A batir. En segona llargues, de moment, com comentàvem, n'hi ha una certa incertesa encara, no? però sí que és cert que, per exemple, Murla té dos equips, l'A i el B, està clar que l'A pot estar per davant, Campello també té dos equips i està Benidorm. En principi Benidorm, que té una banca, Sergio que trau per dalt, es presenta com un dels equips a batre. Jo a Vicent també? No, no, no ho sé, no, no, ho sabem. sabem. no ho sabem encara. Haurà que anar veient els equips també com estan confeccionats. Bé, ara anem a passar a, als equips de segona palma. Anem a veure què es diu Adolfo, el traure de l'equip de segona palma. Lliga, guany, jugues un altre equip de traure, com, com t'has trobat? Pues la veritat és que avui m'ha trobat molt millor que els últims entrenaments perquè els últims entrenaments estava traient a peu parar, havia provat de traure de carrereta i la veritat és que estava traient un poc més llarg i m'ha sentit, sentit més còmode, de veres. I en, en aquest grup i en aquest equip, eh, què, què espereu de la Lliga? Pues nosaltres sempre volem aspirar a lo més alt, lo més alt és pujar a primera, però a poc a poc, partida a partida i entrenar i unió d'equip, no n'hi no, no ha altra. En segona de, de Palma, com bé sabem, Sella té tres equips, estan cada un en un grup diferent i si voleu podem començar parlant de, de l'equip d'Adolfo que hem pogut escoltar. Van guanyar contra l'equip de TVB per 10 a 1 en Sella en una partida molt ben jugada, sense confiances i que va ser prou ràpida. D'aquesta partida sí que m'agradaria destacar que va tornar a jugar Julio, que ja feia 7 temporades que no disputava la Lliga de Llargues i Palma. Sí que l'havien pogut veure Joan Taperxa, però no en Llargues i Palma. I va mostrar un gran nivell, la veritat. Bé, i un, mm, mm, com bé ha dit també Adolfo, una cosa important és la unió, la unió de l'equip, que, que és una cosa que es pot eh, destacar de d'aquestes partides i també, per exemple, de la final de l'autonòmic, que, que han vist han vist eh, els equips que estan prou inuïts i compenetrats. Que l'any anterior això va haver algun, algunes fases de la temporada que va, va faltar. Sí, des de fora, no estem, home, des de fora, sí. estem des del club, <laughs> està clar, però transmeten il·lusions ren renovades, tots els equips. Mm -hmm. Tots els equips jo penso que tenen molta il·lusió que l'esta lliga començara. A més, els primers resultats penso que han sigut en general prou positius i a veure si poden continuar així. No? Bé, la partida va ser contra Tibi, van quedar 10 a 1 i l'altre equip de, de, l'altre equip de, de Palma, de, de Seia B, també va anar, va anar a Tibi i va obtindre el mateix resultat. Sí, va guanyar per 1 a 10 en este doble enfrontament entre, entre Tibi i Sella. Les dues partides van, ser, van caure del costat nostre. En aquest cas, en el carrer de Tibi contra Tibi C, els nostres no es van confiar tampoc, van fer bona partida, destacant la nostra banca Dani, que va sumar molts 15 directes, i bé, bon inici també, i diem el mateix que diem anteriorment en segona, no, no sabem este grup, este grup bé, té prou incertesa, no sabem quins equips poden estar dalt, quins equips poden estar baix, han hagut alguns canvis d'algunes po eh, poblacions, esta fusió no, que s'ha fet de tercera de Palma, que tot siga segona en quatre grups, ens deixa eh, que tinguem que veure ah, com van els resultats, no? per a cada equip on pot posicionar-se. Sí, perquè un equip que era molt, molt fluixet en tercera, com era el Nucia, eh, ha guanyat, ha, ha tret els tres punts a, que, a aquesta, a aquesta jornada. És que ha sí, ahir... té, té nous jugadors i, i es fan molt forts com a, com a locals. Bé, i l'altre equip que es queda de, de segona de Palma és Sella C, que va fer la seva visita a Sant Vicent, un equip també amb molts canvis i sobretot a una cosa destacada, que és que un xiquet de l'escola, amb 15 anys, Vicent Brotons, ha fet el seu, ha, ha fet el seu debut ha fet el seu debut en, en, en la Lliga de Llargues. Anem a escoltar-lo. Pues un po nerviós perquè es podria dir que sóc el que té que fer que vagi davant de l'equip i també molt content perquè allí, en l'escola no podia fer quasi res perquè no hi ha ningú de la meva edat però així crec que podré fer més i ho portaré més a, al meu equip. Vicente està contant-vos que, que està molt il·lusionat amb, amb, amb, amb aquest nou paper que agafa que li suposa també una responsabilitat, ja que sap que el traure té que, té que dur les partides endavant, però d'altra banda també molt content perquè ell eh, a l'escola era eh, l'únic xic que, de la seva edat i, i no tenia un paper així molt, molt destacat. Així està Jesús, que encara ens acompanya i es pot parlar un poc de, de Vicente. Pues molt content que Vicente ja ha arribat a traure un equip de segon, perquè és un xiquet que des que el vaig agafar a l'escola ve a entrenar tots els dies, no, li agrada entrenar, li agrada, li agrada fer com, estar en els companys i la veritat que des que li vaig dir que vinguera a entrenar a Palma ve tots els dies mitja hora antes, amb moltes ganes i té molta il·lusió de jugar esta nova, tindre aquesta nova experiència i jugar en la Lliga allà, allà a Palma. No sabem com, com li anirà no, aquesta experiència. Nosaltres, el club ha, ha, apostat, ha apostat per ell com a banca, però ja que està així Jesús, nosaltres el veiem des de que era un prebenjamín, benjamín Podem dir que està fins i tot superant-se les expectatives que havien posades en ell? Sí, al principi era un jugador normalet, perquè no dir, jugava, venia a entrenar en ganes, però jugava, jugava bé, però des de fa dos anys per així ha pegat un estiró, ha pegat forceta i cada, cada dia va millorant no per la forceta, perquè ve a entrenar en ganes, que és el que tenia que vindre a entrenar i té il·lusió per vindre a entrenar. No, jo la veritat que forma part del meu equip, jo, el, el xiquet una veritat que és una esponja perquè tot el que li dius ho agafa, té molta il·lusió i es veu que està molt compromès i té moltes ganes, té moltes ganes. Motos ja li ho han dit, que enguany, que tranquil·la, tranquil·litat, que enguany la, eh, el, que ell no s'ha de posar nerviós, que, vull dir, que fa igual perdre partides, que el que té que fer és traure perquè ell té que mirar cap al futur, té 15 anys, té 15 anys. Bé, i de la, de la primera partida, tot i la derrota per 10 a 5 en Sant Vicent, Mm, caldria dir que Sant Vicent és un bon equip, no? Sí, Sant Vicent enguany eh, compta amb Paco de Montfort, que ha sigut un dels, dels traures més destacats en, en tercera de Palma i que ha estat sempre ahí. Eh, no? va, jugar, va jugar semifinals contra l'equip de, de, de, eh, que enguany és allà. De Sergio, de Sergio Felipe, Adri, Dani. Vull dir que sempre ha sigut un, un, és un jugador que trau molt, molt competitiu. També enguany Sant Vicent trau Fernando, ah, i resta Fernando, i Santa Creu, que és un jove jugador que també ha, ha, ha pegat un, una munta molt forta. Es nota que va entrenar, a més, sabent que entrena en pau. No, no, no ens correspon no parlar d'altres clubs, però sí que des de Sella jo diria que estem molt contents de que clubs de gent jove com Sant Vicent estiguen ahir, facin ja dos equips i participen en, en les lligues pro, eh, provincials. Crec que això és molt bo per a la difusió de, de la pilota i de la modalitat, també. Sí, la veritat que sí. La veritat que els xavals van vindre a jugar una partida pretemporada. No l'equip no l'equip aquest en eh, el que s'ha enfrontat eh, CIAC, sinó un altre que eren jugadors molt jovens. És que no, no feia, crec que el més major tenia 18 anys. El traure era molt, molt fort, i, i els xavals estaven molt, molt preparats, el que passa és que encara es notava que es faltava el coneixement de, de, de, del que és la pilota de, de carrer. Saps? Tenen força, tenen il·lusió, però es falta aquesta picardia que fa falta per a jugar a, a, al carrer. Però molt bé. També, abans de, de, de desviar-me un poc del tema, parlant de Vicent, de dir també que, que Toni eh, també eh, eh, té, la seva, té el seu lloc enguany en la Lliga Llargues, si, si falla algun jugador... Sí, també és un altre xiquet de la nostra escola que destaca en, a nivell de jocs escolars i en, en guany podria ser que algun dia començarà a entrar en algunes partides i tindre les seues oportunitats. Pel que diem de segona de Palma, és una, una categoria molt complicada perquè s'han fet quatre grups de 7 o 8 equips en els quals tan sols els primers classificats jugaran les semifinals i els dos últims de cada grup baixaran i l'any que ve segurament eh, tornaran a jugar eh, en tercera categoria. Per tant, tan sols els, els primers tindran accés a les semifinals. També de, de segona palma cal dir, que eh, abans hem parlat de Sergio, que esperem que recupere pronte, que està l'han operat d'una lesió al, al genoll i així el club està esperant els braços oberts per, perquè, perquè comence ja a tocar pilota, que és molt important. Bé, i per finalitzar el programa d'avui, parlar un poc de, de les pròximes jornades de la Lliga i de les partides que, que tinguen. Ah, bé, també ens han deixat el, el Cespiva per parlar. Sí, el Cespiva d'Escala i Corda que continua en marxa. Recordem que l'equip que representa Sella, amb Santi de Llibre i Jordi, estan ja en la segona fase, també Adolfo, que juga representant la formació de Murla, han començat la segona fase un poc irregulars, <laughs> amb derrotes, però n'hi ha molts equips i encara poden reconduir-ho. Tot i això, serà complicat també estar en les finals perquè tan sols passaran les dos primers. Però bé, les partides aquesta setmana continuen del Cespiva i en propers programes vos informarem dels, dels resultats. Jesús, i respecte a l'escola de pilota, què, què, què són les, les pròximes coses que té? Este dissabte jugarem contra el TEA, en els jocs escolars de Raspall i, i ara solen cada, cada, cada diumenge i cada dissabte es juga a Raspall en els jocs provincials. Bé, i respecte a, le, a la jornada de, de la Lliga de Llargues i Palma, Primera de Llargues jugarà contra... Primera de Llargues, en Sella, Sella Vall de Guar. Primera de Palma. Primera de Palma visitarà el carrer de la Guar, la Guar, Sella. En segona de Llargues. Campello B, Sella. En segona de Palma, Sella A. Altea B, Sella A. Eh, Sella B. Sella B, jugaran Sella, rebrà la visita de, de Altea A. I Sella C. I Sella C, també com a local en Sella, ens visitarà la potent formació de Tibia. Com veieu, les partides en la plaça que ja han començat i animar a tota l'afició a que vinga a veure les partides que es preveuen en guany, de veritat, molt, molt interessants. Després, eh, si voleu saber més coses, a més de, del programa de Joc i Partida de la Ràdio, també teniu, també teniu la web pilotasia.es i, i el Facebook Pilotasia, on també anirem penjant fotografies de, de quasi totes les partides, de, dels equips i totes les competicions. Aquesta temporada, per a seguir els resultats i classificacions de la Lliga Llargues i Palma, haureu de connectar-vos al web de la Federació www.fetpival.es en l'apartat de competicions Lliga Llargues. Allí podeu trobar actualitzat al moment resultats i classificacions. Eh, enguany les, les finals on disputaran, David? Les finals seran al carrer d'agost. Eh, I cap al mes de... A finals de juny, prim, primera setmana de juliol, crec. Bé, jo crec que nosaltres ja, ja hem complit, ja vos hem informat de tot el que ha passat aquest cap de setmana referent a la pilota i res, el mes que ve a març ja vos contarem com va com van han, han transcorregut les diferents jornades de la Lliga com van les classificacions però com hem dit abans teniu altres mitjans per poder seguir dia a dia aquesta, aquesta apassionant Lliga Llargues i Palma 2014 res més, eh, ens despedim ja. Moltes gràcies, Jesús, per estar així amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. I res més. Fins la pròxima.